Pri la inter intercantado cae parolado. Tiu cantas, tiu faras tion, tre probable, en pli alta cae en pli stabila ton altezzo, cae e mal pli granda rapidezzo, ol oni cuttime parolas. Tion el trovis internazia esplorista te amo, cun parto preno de austrae scientistoi, helpe de registrajoi de musico cae de paroladoi e la tuta mondo. Tiu el trovo validas quasau cie. Existas do comunae basae differenzoi inter musico cae parolado, raportas en faca giurnalo vienae esploristoi, ciui ancaumem mem partoprenis sub la gvido de japana sciencisto, septec quin cun autoroi e la tuta mondo, registris cae compilis mem en tutte tricent registrajoin de tradiziai cantatai melodioi, la recitita in textoin de tiui cantoi, cae la concerna in parolata in prescriboin de la cantoi, cae instrumentain versioen de la melodioi el plei diversae lingvae gruppoi cae culturoi. Cae ili tiam analisis tre precise tiuin registrajoin rilate al comunae etsoi cae differenzoi. Al tio aldonigis prilumigoi sur base de pluae quarcent dec hoc registrajoi de cantoi ciui estis directitai al plen cresculoi, el plei diversai partoi de la mondo. cae aut registrajoi de ducent nau homoi, kiwi parolis en dexes lingvoi. Inter la parto prenantai scientistoi estis representantoi de la Departamento Precogna Biologio de la Universitato de Vieno, cae de la Universitatut pri musico cae arto en Vieno. Parolata lingvo cae musico establigis en ciui cultura circloi de la mondo, cae tio ocasis supposeble iam antau tre longa tempo, tio vecas la speculatiemon de multai esploristoi iam de longe, che ambau lingvo cae musico eble ne disvolvigis unu sen depende de la alia, caice ambau modoi cune plenumas evoluziaen funccioin. Crome aperis speculatioe pritio, ciu, cial cae ciam, tiui du comunicae formoi povus esti disvolvigintai el ebla comuna antau formo. Tio ciu case mancas laula scientistoi, estas vere congrua di fino pri la differenzo inter parolata lingvo cae cantoi, cae crome scienzae analisoi pri la basae acusticae comunezoi cae differenzoi tra diversae culturoi, scribas la esploristoi en sia laboraggio. La esplorista teamo protiunun priugis ciuin aut registrajoin concerne la ton altezzon, la tempan structuron de pausoi, cae comenzoi, principe spezzon de parola au canta ritmo. La stabilezzon en la ton altezzo, la clarezzon de la voce esprimo, la grandezzon de la usatae ton intervaloi, cae la ligadon inter la tonoi. Cetio oni attingis la concludon che en la monscala averaggio cantoe sonas pli alte o la parolata lingvo. Crom tio eblas tiri che cantoe presentigas en pli stabila ton altezzo ol parolata lingvo, sed che ambau modoi ne differenzas rilate alla ton clarezzo cae cela usatae ton intervalloi, scribas la sciencistoi, kiwi contrau controlis siain resultoin helpe de metodoi de machina lernado. La novae el trovoi conformis ple grand parte cun ecconoe el similae prilumigoi, kiwi occupigis tamen presca nur pri hind europae lingvoi, cae pri la supposoi de la esplorista te amo antau la priugia analiso. Malgrau multae trovitae esceptoi, la nova studaggio livers en tute clarain indicoin pri statistike universalae comunezoi cae differenzoi inter parolata lingvo cae cantado, au pri musico generale, tra ciui prilumigitae lingvae gruppoi.